Ee, merhaba Açık Radyo, ee, merhaba İlksen ve Eser. Bu hafta ee, şey üçüncü bölümü yapıyoruz Filistin notlarının. Bu hafta ben Cenin'deyim. Ramallah'tan Cenin'e geldim iki gün önce. Şimdi iki yıl önce de Cenin'e gelmiştim. Şimdi buradaki üniversitede bazı görüşmeler yapacağım. Neyse bu kısmı geçeyim. Şimdi Cenin'de bir misafirhanede kalıyorum. Burada da çok akıllı ve ilginç insanlarla tanıştım. Ee, şimdi bu programı biraz beraber yapacağız bugün. Monolog şeklinde olmayacak neyse ki. Ee, Almanya'dan e, gelen bir e, grup e, belgeselci arkadaş var. Ee, onlardan biri e, Feyza Evci. Merhaba Feyza. Merhaba. diğeri de Ela Görgülü'ydü değil mi? Evet. Ha, merhaba Ela, hoş merhaba. geldin. Ee, ee, bir de yanımızda e, Cen'in e, sinemasında çalışan ve Cen'in de yaşayan e, aslında Cen'in sinemasının aşağı yukarı her şeyinden sorumlu olan Muhammed Dasuki var. E, Muhammed e, bizimle İngilizce konuşacak. Ben birazcık e, Türkçe'ye çevireceğim. E, hi Muhammed, welcome. Hi. You are welcome. E, e, birazdan e, buradaki arkadaşlarla e, bir küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ama önce ben e, Cen'in hikayesini biraz anlatmak istiyorum. E, ee, Cen'den hiç haberdar olmayanlar için. E, Cen'in açıkçası e, burada e, Filistin'deki direnişin kalelerinden biri olarak kabul ediliyor ve e, özellikle de ikinci intifada da burada çok büyük bir e, direniş ve çatışma olmuş. Hatta buradaki insanlar şakayla karışık Cen'in için işte e, intifadanın başkenti diyorlar. E, şimdi yani bu, burada büyük bir e, mülteci kampı var. 1953'te kurulmuş ve hala da e, burada e, devam ediyor bu mülteci kampı. mülteci kampında e, zaman zaman e, işte gösteriler ve e, olaylar yaşanıyor. E, şöyle söyleyeyim, e, Cennet'teki mülteci kampı e, İsrail hükümetinin e, en e, sert davrandığı, e, en çok saldırdığı e, hedeflerden biri. Ve e, burada maalesef şöyle bir durum var. E, yani buradaki İsrail hükümetinin e, garip bir anlaşmasından biraz bahsetmek istiyorum. Filistin otoritesiyle yaptığı. E, bir e, free chase anlaşması diye bir şey var. Free chase anlaşması şu demek maalesef serbest kovalama anlaşması herhalde Türkçesi. E, eğer e, İsrailli askerler e, Cenin'e e, girerse e, Filistin polisi e, geri çekilmek ve onlara e, izin vermek zorunda. Yani bu durumda e, İsrailli askerler e, Cenin'e geldiği zaman e, Cenin'i koruyacak hiçbir kuvvet kalmamış oluyor. Ve e, İsrailli askerler bir şekilde müdahale etmeye çalıştığı zaman kamptaki e, çocuklar ve direnişçiler e, taşlarla ve çeşitli yöntemlerle cevap vermeye çalışıyorlar. Ve maalesef bunun da sonuçları genellikle çok ağır oluyor. Benim duyduğum kadarıyla e, yani gece baskınları da oluyor kampa. E, ama e, kampta iyi olan şeyler de var. E, bunlardan biri e, Freedom Theater. E, ee, 2000 kaçta kurulmuştu? 2000 bir dakika bakmam lazım. 2010 mu? 9 bence. Ha 2009'da kurulmuş Freedom Theater. E, Freedom Theater'ı e, kuranlardan e, biri maalesef artık e, aramızda değil. E, e, kuranlardan birinin ismi e, Juliano Mercamis e, maalesef 2011 yılında bir suikaste kurban gitmiş. Ama Freedom Theater yaşamaya devam ediyor. Yani ben bugün orayı ziyarete gittim. Yani birçok aktivite yapılıyor. Tiyatro, dans, e, işte e, müzik, edebiyat atölyeleri vesaire. Eğer mümkün olursa bir grubu Freedom Theater'dan İstanbul'a e, davet etmeyi düşünüyorum. Belki orada bir performans gerçekleştirirler. Freedom Theater'ın şeyin e, mottosu diyeyim kültürel direnişi sürdürmek ve oradaki çocuklara, gençlere e, bir şekilde e, kendilerini ifade etme imkanı sağlamak. Bence bu kamp için e, çok önemli bir şey. E, bunun benzeri bir şey e, sinema e, Cenin tarafından yürütülüyor. E, Cenin'in orta yerinde bir e, sinema var. Yıllar önce kapanmış olan bir sinema intifada zamanında. Bunun ama 2010 yılında tekrar faaliyete geçmiş ve şu anda buranın kültürel e, kalbi gibi işliyor. Ve ben de şu anda e, orada kalıyorum. Oranın misafirhanesinde kalıyorum. E, şimdi buraya sinema cenine bağlantılı olarak gelen çok fazla araştırmacı ve aktivist var. İşte e, onlardan ikisi de e, burada dediğim gibi. E, ben biraz geri çekileyim e, bu girişten sonra. Ela ve Feyza e, Almanya'dan buraya e, bir e, belgesel atölyesi için gelmişler. E, biraz dinleyelim. Yani e, ne yapmayı düşünüyorsunuz burada? Nasıl bir kültürel faydanız olacak, etkiniz olacak acaba? Evet, Ela e, ve ben biz iki arkadaşla beraber yani dört kişi olarak geldik. Biz gönüllü olarak geldik. Belgesel workshop vermek e, amacıyla geldik biz e, Cenin'e, Filistin'e. Sinema Cenin Almanya'dan destek aldığını duyduk biz. Evet Markus Feta yani bir Alman yönetmen ile it, e, itibara geçtik biz ve e, bir yani bir sene yaklaşık bir sene önce ve biz e, Alman Türk olarak nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. E, diğer iki arkadaşımız onlar e, Alman e, Almanlar ve e, biz e, sinema ceninde üniversite öğrencilere belgesel dersi vereceğiz e, bu Hı-hı. önümüzdeki beş hafta boyunca. Hı hı. Ela sen bir şey söylemek ister misin? Ya nasıl bir atölye olacak? Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Biz em, çok belgesel izledik. Almanya'da ben kendim bir workshop hmm. Biraz daha belki yükseleceğiz. Ben kendim Almanya'da belgesel festivalinde çalıştım. Ve bayağı bir değişik e, belgesel izledik politika üzerinde de. Burada da işte öğrenciler ne göstermek istiyor, bize ne em, hani Almanya'ya ne götürebiliriz diye Hı. amacıyla geldik. Kişisel belgesi olabilir mesela. Hı. Hani um, kreatif yani bunu ama yani müm- mümkünse istedim. Almanya'da bir yerde göstereceksiniz. Öyle düşünüyorum Hikayesi evet. diye. Hı-hı. Tamam. Hani kreatif insanlara göstermek istiyoruz. Burada ne yapıyorlar? Buradaki Hı-hı. kişileri tanımak istiyoruz. Çünkü dıştan bakış tabii ki içten daha farklı. Evet, önemli evet. bir şey bu Hı-hı. şey. Oraya hikayeleri götürmek. Hı-hı bizim tanıdıklarımız mesela e, geleceğimizi duyduklarında korktular biraz. Tamam. E, Almanya'daki insanlar Filistin'e pek e, gelmek istemiyorlar ve biz bu e, evet e, biz de Hı. buranın iyi yönlerini de yaymak istiyoruz Almanya'da. Ha bu şeyleri evet. ön yargıları kıracaksınız. Evet. Tamam. Vaktimiz biraz kısıtlı. Şimdi tamam. ben Dasukya'ya geçeyim. Yani bu çok evet, yapılan bir şey burada. Belgesellerle buranın hikayesini göstermek ve Filistin sinemasında en çok e, yapılan şey bu herhalde şu anda. Yani e, insanlar sürekli belgesel çekip buradaki gerçeği dış dünyaya göstermeye çalışıyorlar. Bununla uğraşan e, Mam Dasuki var. Kısaca e, sorayım Dasuki'ye. Dasuki, welcome again. Yeah, uh, e, so can you just give us some sentences about what you are doing in cinema journey? Uh, okay, what I'm doing, or uh, I started working in the cinema since during the opening in 2009, and I'm working there since. Um, five and a half years, I'm started like uh, volunteering to help them to uh, renovate the cinema. Mm-hmm. Uh, and I was studying in the same time in university graphics design. Mm-hmm. After the opening, uh, the people because they are still hungry about this culture, mm-hmm. cinema's culture. We have a lot of audience coming, a lot of people coming to ask us about screening film, mm-hmm. seeing movie in the cinema. After that, we open small part in the cinema. It's the cultural part. Mm-hmm. I start to work there like uh, volunteering to giving workshop, different mm-hmm. kind of workshop in the cinema for all of ages uh, in this like photograph, filmmaking, design, uh, mm-hmm. theater, uh, dancing, editing, this kind of thing. And still my work. I'm working also like workshop manager mm-hmm. and a technician there. Uh, we doing a lot of also projects mm-hmm. uh, and workshop. Okay, and what about your personal? to bu arada e, Mahmut Dasuki aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapıyor. Birkaç şey de onunla ilgili soralım. So what about your personal art? Uh, if we can call it art. I studied in the hmm. university graphics it. design and in during my study I take some lesson of photograph and I believe in uh, the media. Hmm. I believe in media can change a lot. Uh, mm -hmm. And I start to think like we have to really send the real picture what's happening in Palestine mm-hmm. to the people outside by films or by photo. I start to going more and more deeper in photograph. I take a lot of uh, workshop in Jenin or in Palestine, and also I went outside to Germany, to Austria, to Lebanon, to Egypt. Mm-hmm. Take photograph. I'm start to be a little bit professional with photog- uh, like professional photographer and I'm still studying and working and mm-hmm. doing my own project about a lot of kind of things, mm-hmm. but most of them talking about Palestine, Palestine's culture, how's the reality, how the real life, how's the people living, how's mm-hmm. the real uh, thought. I I need to send the right image for the right people outside. Okay, sure. Enen olsa enen. Evet yani şimdi süremiz doldu. Kısaca da Suki'nin söylediklerini e, özetleyeyim. Yani bu sinemacının en başından beri kendisi bu e, sinemacının kurulmasına yardım etmiş ve e, daha sonra da bir kültürel merkez açılmış sinemacının içinde. E, ve işte orada birçok workshop veriyorlar. Yani e, Dasuk'un işlerini ben gördüm e, şahsen. Yani Filistin'in tarihine dair e, çok gündelik detaylar üzerinden politik bir damar yakalamaya çalışıyor. Belki Dasuk'un işlerinde İstanbul'da sergileme şansımız olacak. Biraz süreyi açtık. Bugün böyle kapatayım. Yani bir filmden bahsedecektim ama o haftaya kalsın. Böyle biraz daha e, buradan bir şey oldu. Ama e, e, belki vaktiniz kalırsa Jenin diye bir şarkı gönderiyorum. Onunla kapatalım. E, hoşça kalın. haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. It's just a word, isn't it? It's just a name. What's in a name? There's a lot in a name. I'll give you one name that means so much to me. Janine. Janine? Janine is just a place in Palestine. I tell you no. Janine is a place that makes me want to be a better believer. Every day a better believer. Your remarkable landscapes are fading away Now a barren wasteland is all we're seeing today They cover your soil with the blood of numerous martyrs Who gave their life to the struggle when times are the hardest Oh sweet Janine, tell me will you ever be free? No more occupy the press like they want you to be You deserve much more than Christ from a child Seen his whole family murdered, bodies all piled And when the Zionists decided to kick up a fuss He grabbed a bulldozer and turned my house into rubble and dust Oh sweet Janine, tell me please what will it take To stop the genocide continuing inside of this place To put an end to all the madness Last week we were forced to strip naked My mother refused cause she said that our body was sacred to the burn down my school And I wonder who's responsible for making those rules Why are they here? From who are they sent? They drove us out from our home Now we live in a refugee tent Mommy cries herself to sleep and daddy's scared Does the world know what's happening? Does anyone care? It doesn't seem fair My little brother's only five but already in a wheelchair Cause he got shot while praying in the mosque now his happiness is gone and hope almost lost Look deep in my eyes and tell me what do you see Do you see a terrorist or a child that wants to be free? Or a child that wants to be free? free. Or a child that wants to be free? free. Or a child that wants to be free? free. I just wanna be free Check it, yo, yo, yo for how long more? We will be degraded by these vultures Have our sisters dishonored While they treat us like filthy cockroaches I swear I'll die trying Cause in the depths of my heart Lies the soul of a soldier Who rather die serving his maker Than live by the laws of this Zionist culture I've been stripped for my rights, now enslaved in my own birthplace. Just take a look at my people. Can't you tell by the pain on their face? Can't you see by the way that they live, when the children are crying, they're hungry, and there's nothing to give. And if we speak against oppression, they're quick to pour holes in our joints. Force our women to give birth in the streets, next to the daily checkpoints. So the next morning after Fajr, with the broken metal piece. I dug a hole as deep as I could Kissed my mother's forehead and hugged her for a little longer Cause I knew that I should She asked me if I'd make her proud and I told her I would Then without looking back I walked to the outskirts of a refugee camp There I stood like a lion, my heart never sank Staring at the next tank I said look deep in my eyes and tell me what do you see Do you see a terrorist or a child that wants to be free? Or a child that wants to be free? Or a child that wants to be free? a child that wants to be free. free. And Israeli generals, they will tell you, it's the city of cockroaches. We will tell you, it's the city of angels. Our beloved prophet, he said in dua, O Allah, let us live like princes and die like martyrs. And we said, Ameen, for Janine. Inshallah. Inshallah.